Da se vratimo. Muhammed Abdul Wahab. Većina njegove knjige je baš u tome što je jako jezgrovita i konkretna. Počinje svoju knjigu sa Bismilom. Bismillahirrahmanirrahim. Da bi nakon toga rekao Alhamdulillahi, wasalatu, wasalam, Muhammedin, wa ala alihi, wasalam. Bismillahirrahmanirrahim, kako od, nas, kako od prvo ime Allaha, svemilosnog, milostivog. Alhamdulillah rabbil Alamin. Negdje u nekim knjigama, u, knjigama se spominje Alhamdulillah rabbil alemin, a u nekima se ne spominje Alhamdulillah rabbil alemin. Ovaj, da nije sastavljeno. Obično neki autor kada počinje neku knjigu ili počne sa zahvalom samo ili sa bismilom samo i treća verzija da počne i sa bismilom i sa zahvalom Allahu a ovo da se počne sa bismilom i zahvalom znači, ono, to je potpunije naravno. Tako i ova knjiga. To će vam dolaz stalno u ovim etnovima. Na knjiga počinje sa bismilom i zahvalom Allah šano Ili jedno od tog dvoga. <clears throat> Pa kaže autor knjige, šehol Isam Muhammed ibn Abdul Rahman Rahim uh, u prijevodu što mi dobro znamo šta znači, uh, odnosno, uh, mi ćemo samo prikomentarisati lagano, Bismilu, jer stalno se to ponavlja kod nas, e, smisao počinjanja sa bismilom je rad po hadisu, koji je došao u nekoliko rivajeta, poput ono koji bilježi Ibn Hibban u svome e, sahihu, e, a, to je da je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam kullu emrin dhi balin la yubdau fihi bi bismillahirrahmanirrahim fehuva akta'a. Kaže, svaka bitna stvar sa kojom se ne počne sa Rahim kaže ona je krnjava, manjkava. E, za ovaj hadis kaže Ibn Salah, znači Ibn Hibban ga ocjenio vjerodostojnim, Ibn Salah ga ocjenio da je, da je dobar hadis. Također u rivajetu kod Budauda i Ibn Mađi, kullu amri dhi balin la yubdu e, fihi bihamdillahi au bilhamdi fahuwa aqta znači drugi rivajet, kod Ebu Dauda i kod Ibn Mađi. Kaže, svaka stvar koja se ne počne sa zahvalom Allahu Đelešanuhu, ona je manjkava i krnjava. A kod Ahmeda u njegovom usnadu je došlo kul amri zi la bi zikri Svaka stvar važna i bitna koja se ne počinje bi zikri sa spominjanjem Allaha Đelešanuhu, ona je krnjava, ona je manjkava. A kod Dare Kutnija je došlo, također da radi radijallahu on kaže kullu emri balin, eh, la jubdeo fihi bi zikri lajfehu akta, također kao što je u zadnjem ovo kod imama Ahmeda, to je da svaka stvar koja se ne počne sa spominjanjem Allahovog, bez zikri spominjanje spominja Allahovog, ona je krnjava. Šta je ovdje pojenta? Znači imamo ta, eh, te hadise u kojima je došlo. jednom je došlo svaka stvar koja se, eh, koja se ne spomine neka izgovori bismila ili bismila rahman rahim, ona je krnjava. Drugi hadis, svaka stvar koja se ne počinje sa zahvalom Allahom, ona je krnjava. Treći hadis, svaka stvar koja se ne počinje sa Allahom je zikrom, ona je krnjava. Svi ovi hadisi su slabi. Sve jedan rivajet pojedinačno su slabi. E, ono, kako kažu mnogi hadisi, što bi se moglo digna na stepen Hasen, na, na, osnovu mnoštva rivajeta što bilježi Ebu Daud ibn Mađe, a to je svaka stvar, svaka bitna stvar koja ne počinje sa zahvalom Allaha Žešanu, ona je krnjava. Znači, ta bi se mogla dignuti na osnovu više rivajeta na, na neku prihvatljiva. I, ti svi rivajci su slabi. Dok da znate, svi ovi hadisi su slabi. Međutim, ulema i ustene su biha. Sa ovim dokazima uh, ulema jel, uh, uzima te hadise E, na njih se oslanja, iako u njima ima slabosti, zašto se oslanja? Zato što imaju drugi šerijetski tekstovi podupiru na ovu stvar. Da bi poslanik sallallahu alejhi ve bi htio nešto da priča tešehede. Tešehede znači izgovor alhamdulillah bla, alamin, vessalatu vesselam tako dalje. Onda imamo hadise koji podupiru također hadis dokaz da odpočinjanje sa bismilom je onaj poznati hadis, dugi hadis u Buhari, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napisao pismo Heraklu, Azim Rum, velikanu Rimljana, hadis bilježi Buharija, pa je počeo to pismo koje je njemu poslao, kad ga je pozivao Islam, da primi Islam i da je na njemu grijeh njega ako odbije njega i oni koji ga slijedi. E, u tom, hadisu, e, e, odnosno u tom pismu koje je poslao Heraklu, odnosno Cezaru, bizantijskom, rimljanskom, počinje se sa bismilom što znači da je poslanik sallallahu alejhi ve pisao svoja pisma koja je, slao kada je pozivao e, namjesnike i države oko njega pozivao islam, e, pisao bi na početku bismillahirrahmanirrahim. I to je dovoljan dokaz da se kad se nešto piše, nešto počinje da počinje sa bismilom. <clears throat> A ovo, znači, što se tiče hadisa, da završimo, znači, svi ovi hadisi su slabi da znate. Znači, spomenu su tri stvari u hadisima, znači, svaka stvar koja ne počne, svaka bitna stvar koja se ne počne sa bismilom, ona je krnjava, svaka stvar koja ne počne sa zavno ona je krnjava, svaka stvar koja ne počne sa spominjanjem Allaha, Lahom, je krnjava. Svi hadisi su slabi, spomenuo sam eh, eh, u kojim zbirkama se spominje, kod Ibn Hibana, budavode, Ibn Mađi, Darakutnija, eh, i mama Ahmeda, naj, e, od svih njih ono što bi se moglo na, na stepen prihvatljivog, dobrog, na osnovu više rivajeta, to je, to je gdje se spominje da svaka stvar koja ne počne sa zahalom, a lađe šanu da je krnjava. I da s time završimo. Znači, nema, dovoljno, nema potrebe da sad spominju detalje oko ovog, da uzmemo neke druge argumente koji podupiru ovo. Što se tiče sami bismili, e, riječ bismila u ime Allaha ili sa imenom Allaha. Znači imamo tu dva, dva mišljenja. Da li je to bismillah li musahabe ili listeane? Da li se jedno i drugo mišljenje postoji? Znači da li kad kaže bismillah kaže sa Allahovim imenom nešto hoću da radim ili e, tražim pomoć u spominjanju Allahovog imena kada hoću nešto da radim jedno i drugo ima tumačenje, jedno i drugo ispravno, jel? Odnosno, e, poznato, znači, tumačenje, šta znači kada osoba kaže Bismillahirrahmanirrahim, da u stvari to znači sa Allahovim imenom tražeći pomoć od njega, znači spominjam njegova imena, e, tražim pomoć u onome što hoću da radim, ili e, u, drugom tumačenju koji spominje te tražeći bereketa spominjam njegove imena. Znači to znači, kad kažem Bismillahirrahmanirrahim, znači počinjem ovu stvar, kažemo samo Bismillah, kad nešto hoćemo da uradimo, kažem Bismillah, znači sa Allahovim imenom hoću da to uradim, e, tražim pomoć u spominjanju Allahovog imena ili tražim bereket u spominjanju Allahovog imena. Svejedno tražeći pomoć ili, ili spominjući Allahovo ime, ima još četiri minute. Dalje, e, e, ovdje riječ ism, Bismillah. Ism u arapskom jeziku ism znači e, ima dva značenja. Jedno je da je to da je obilježje nečeg i samo, samo e, ime. Ime jest neč, obilježje nečeg. Ima drugo značenje ism u arapskom jeziku znači da znači ulu, nešto uzvišeno. Svejedno jedino drugo jel spominju učenjaci jezika. riječ Allah e, imamo poznato razilaženje da li je riječ Allah kao vlastito Allahovo ime Eh, da li je ono muštak ili nije muštak. Šta znači muštak znači? Da li je ono nastalo od neke, ima neku osnovu u arapskom jeziku ili je nastalo tako kako jest? Pa ispravan je stav ono o čemu su mnogi učenjaci, a to je da je eh, Allahovo ime, eh, znači Allahovo najpoznatije ime, vlastito ime, sa kojim nije nazvat niko drugi, kao što je Allah, i Ar-Rahman, Allah prvenstveno, da je ono muštek, odnosno da je, ima svoju osnovu, da mu je osnova El-Ilah. I onda imamo poznato razinu kako je došlo do tog da su se dva L sastavila pa je nastalo Allah da ne spominjem to u detalje. Uglavnom, znači, većina, većina učenjaka jezika arapskog jezika poput Sibeveihija i oni e, e, i, većine učenjaka arapskog jezika su e, na tom stavu znači da je osnova Allahovog imena nastala od El Ilah i da u stvari Allahovo ime je ima znači zajedničko univerzalno značenje koje sakuplja lijepa najljepša imena i uzvišena svojstva ostala Znači, e, i ostala imena i uzvišena svojstva od Allaha Đelešanuhu. Ali naravno, e, ilah znači ma'bud, onaj koji se obožava. Znači to znači Allah znači onaj koji se obožava. Ma'bud, odnosno ila, el ila, znači onaj koji se obožava. I da, da oko toga, e, Sljedeći što je navedeno u Bismila, to je Ar-Rahman Rahim, i znate poznato tumačenje Ar-Rahman Rahim, kod nas prevodi, e, odnosno e, ar rahim to, je, ovaj, to su dva imena koji, koji govori o rahmetu, odnosno milosti, samilosti, kako god je preveli. Znači, samo e, s tim da se e, učenjaci, odnosno fesiri, različito tumači. Kažu da je Rahman, e, da je to rahmet prema svim stvorenjima, a da rahim rahmet prema mu'minima isključivo. I to dokazuju sa određenim ajtima, vakane bil mu'minine rahima alaršanu prema mu'minima rahim, također innehu bihim raufur rahim, on je, prema njima Rauf, Rahim, Allah gdje se uglavnom spominje gdje, Rahim se veže za mu'mine, a rahman gdje je milo za sva stvorenja i tako prevedeno kod nas. Kad kaže rahman sve milostan, sve znači njegova milost se odnosi na, sve, sva stvorenja, a Rahim milosti, prema, prema mu'minima. Uglavnom ima jedno, e, jedno i drugo značenje se vraća na milost. S tim da Ar-Rahman znači je e, opće poznato da je, da je to ime e, isključivo s kojim se naziva Allah Đelšanu, a ne neko drugi. Poslije toga, znači ovo imamo jednu verziju Kitabu Tevhida, sad ćemo tu završiti, e, Kitabu, Kitabu TV, imam jednu verziju gdje je počelo sa Bismilom bez zahvala Ođešanu, a imamo drugu, ovdje, tako smo ovdje u ovom privodu kod nas, bez zahvala Ođešanu, a imamo drugu Kitabu Tevhid, druge, e, druge primjerke u kojima se spominje, alhamdulillah, e, wasalat vasalam, Allah, Allah Muhammedin, vala alihi wasalam Pa ćemo i to sam prokomentarstvo, pa ćemo završiti. Znači, eh, zahvala Allahšanu, alhamdulillah, zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, alhamdulillah znači pohvala riječima, e, pohvala riječima, izgovaranje određeni riječi gdje se veliča Allah želešanuhu Odnosno, e, kako kažu učenjaci, e, kad kažemo elhamd, u nas to prevodi se zahvala, to se misli na jeziku i u srcu zahvala. Allah, Allahu A kad kažemo šukr, ima šire značenje šukr lillahi ili šukr, koji mi isto tako prevodimo, zahvala. Šukr u stvari e, e, ima, dodatnu stvar, dodaje se na, hamd, a to je da je to zahvala e, i na jeziku i u srcu i organima, odnosno dijelovima, udovima tijela. Znači i u dijelu šukr biva i sa dijelima. Za razliku od hamd, hamd se skraćuje samo na riječi i na srce. Znači kad kažemo alhamdulillah, Hamdulila izgovara se riječima i srcem se nije ti taj E, ta zahvala. Dok kažemo šukr biva u dijelima. I razka druga u šukr i hamda u tome što šukr, biva uglavnom mukabil, naspram nijamet. Allah šan neki nijamet pa se mi njemu činimo šukr. I to je poznat kod nas. Kaže, ne čini šukura lađe za ono što mu je dao od nijameta. Dok, eh, dok elhamdulillah se čini eh, svejedno, znači eh, kao, kao na nijamet koji imamo ili nevezano za određeni nijamet. To je neka, neka razlika između ova dva termina, Elhamdul, elhamd i šukr, koji ima isto značenje u našem jeziku. A što se tiče sallallahu ala Muhammedin, to je salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, E, najbolje tumačenje salavata, to uglavnom učenjaci spominju, ovaj, to je ono što bilježi Buhari o svom to zapamte sva vremena od Ebul Ali Tabiina, koji kaže salatu ala abdihi, e, e, salavat ili salat Allah Želešanu na, na svoga roba, kaže se nauhu alejhi indel melaike. To je pohvala, Allah Želešanu hvali kod meleka sa tim robom svojim. E tako to znači i za poslanika sallallahu alaihi Kad kažemo salavat na, na Muhammeda znači da Allah Želešanuhu se hvali sa, svojim robom Muhamedom, vjerovjesnikom, miljenikom, pred melecima. I to je, značenje koje je opće prihvaćeno i prenosi ga mnogi učenjaci i, e, i zabiru da je to na najsmije poput Ibn Qajima koji u svojoj knjizi e, i Bedailu gdje spominje da je to najispravnije i najodabranije tumačenje. Sin da imamo i drugo tumačenje Znači imamo, pazite, imamo znači, e, salavat Allaha prema nekom robu, imamo salavat Meleka, a salavat Meleka znači u stvari da dovi, da meleci dove tome robu. A imamo e, salavat, roba na roba, šta to znači? Kada, čini salavat rob robu, znači čovjek čovjeku, koji ima značenje. Znači ima od Allaha Želšanu hvaljenje pre melecima. Od strane meleka je da meleci traži stikvar, da čini istikvar, tebi kaže došlo u istikvar i rahmet traži kod Allah A rob robu kada čini, to je dova. Znači, salava znači dova. I ovo ovdje zadnje, u ala alihi wasallam, u ala alihi, ovdje imamo e, e, poznato razilaženje. Alihi, da li to znači e, njegova porodica, e koja porodica uža ili šira, ili znači njegovi sljedbenici, etbaihi. Uglavnom, mnogi učenjaci zabiru e, mišljenje da je, ispravnije kada, se znači, izgovori ovaj, ovaj uvod sallallahu ala Muhammedu ala alihi, alihi, znači njegovih sljedbenika, jer kad kažemo sljedbenik, to je, to mišljenje izabor ima Ahmed, jer kad i većina njegovih e, učenika, kad kažemo, njego, e, kad kažemo sljedbenika Muhammeda sallam Sjevernika znači uvjeri. Time potpada automatski i njegova porodica, e, i njegova porodica i uža i šira i potpadaju svi ostali vjernici od ashaba pa nadalje i od mumina. Znači i od mumina do, do sudnjeg dana kogod je sljedbenik Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. I s time smo e, završili ovaj uvodni dio. Svanak Allahume bihamdika je enda je estakvirka wa tubu Andalusam Andalusam Andalusam, Andalusam.